для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Сказаць, каб студыёзусу моцна падабалася месца на члегу, ясная справа, млынар з нячыстай сілай водзіцца. Бо калі з вадзянікому яго не атрымаецца сяброўства, хоць руйнуй той млын. У родным падняводзі пранціш сам бегаў разам з малымі сябрукамі, глядзець, як падчас замаразкаў урачыста апускаюць пад вадзяное кола кавалак сала, каб вадзянік не злізваў з таго кола змазку. маску. А часам юны вырвіч наважваўся крадмалавіць млына рыбу, адміраючы ад ганебнага для шляхціца шаху, бо там можна падчапіць на кручок вадзяніка альбо русалку. Яшчэ расказвала пранцішу нянька Агата, што млынары спецыяльна трымаюць у доме жывёл чорныя масці, калі што ў ахвяру прынесці – А магчымыя не толькі певень альбо кот рабіліся падарункамі для вадзяніка, але і прыпознены падарожнік заманіць яго млынарды спіхне ў раку. А што ж, млын усё роўна патрэбны людству, няхай стаіць на дзевятым зерне. Дзевятая частка памолу застаецца нячыстай сіля. Адзінае, калі млынар здабудзе траву пад назвай «Адамава галава, якая дасць яму ўладу над нячысцікам». Альбо нехта помслівы кіне пад вадзяное кола авечую костку, напомненую ртуць, альбо свіны лыч. І канец млыну. Калі карета спынілася, у цішы і прыцімку грухі рокат кола нават падаўся гукам ад вёсла ў галеры, на якой плывуць бязлітасныя жаўтаскурыя воі. Вырвіч саскочыў на мокрую сівелую траву, з задавальненнем пацягваючыся, Вакенцам млына асвяцілася жоўтым трывожным святлом, але ніхто не спяшаўся да прыезджых з-за варотаў зладных бярвенняў. Куі, калі рэдкія птушкі, якія яшчэ не адляцелі ў вырай, шалясцеў вецер у парадзелых шатах таполяў, што падбягалі да млына, быццам займалі чаргу на памол. Хвелька, у якога данасць пану доктару пераважыла ляноту, і ён напрасіўся слугаваць у падарожжы з лес з козлаў, дзе сядзеў побач з падобным да вусатага жука з мрочным фурманам агалінскага карпам. І ціха пастагнаваў, спадзяючыся, што гаспадар ацэніць ягоныя пакуты і ўзнагародзіць за іх хоць з банком піва. Фурман рашуча пастукаў у браму. На дварэжно зайшоўся тонкім брэхам сабака. Пранціш адразу успомніў беднага піфагора, якому дасталося ад людзея Галінскага добра жывы, ды не кульгавы застаўся. «Адшыняй, млынар! Яга мусть пан Гірвазія Галінскі прыехаў!» Тая хуткасць, з якой госці апынуліся на двары, а потым у млынарскім доме, сведчыла, што Пана Галінскі шануецца тут не менш за вадзяніка і ў ахвяру можа ўзяць што заўгодна. Млынар да здзіўлення пранціша зусім не быў волатам з каменнымі плячыма, прадназначанымі, каб цягаць мяхі. Ён быў невысокі, каржакаваты, перакрыўлены на адзін бок з палахлівым тварам і адно вока трохі прыплюшчана. Праўда, рукі задоўгі з вялізнымі спрацаванымі далоньмі здавалася ў такіх далонях камень лёгка ператворыцца ў пясок. Млынар рухаўся неяк няўклюдна, а вось рукі ягоныя нібыта жылі асобным жыццём, спрытна дапамагаючы распрагаць коней. Дзіўна, але хаця кола млына круцілася, ніводнай падводы з мяхамі на двары. Увогуле, усё вакол як – вымерла, хотя у выбитых каляінах стаяла вода, што значыла, сюды яшчэ нядаўна ездзілі. Музыка прыбудаваным да млына, пахла не мукой і не хлебам, а зёлкамі. Зусім як ва універсітэцкай аптэцы. «А тое зелле ад галавы яшчэ ёсць?» – буркатліва папытаўся млынара амерыканец, які сядзеў за сталом ледзні сталешніцы, прыпаўшы. Рудаваты чупана прыліп да лба, закрываючы адно вока – Франціш помсліва падумаў, што наўрад лёднік зварыць для Галінскага свой цудадзейны адвар для такіх вось шляхецкіх хворасцяў. Але млынар пакорліва павярнуўся ў бок варыўні і выгукнуў стамлёным голасам, які трохі дрыжэў. «Саклета, прынясі ясна вяльможным панам адвару ад галаўнога болю». У варыўні нешта зашаргатала, аж стала страшнавата. Што за істота там хаваецца, русалка альбо шышыга? З прыцемку выйшла сапраўды дзіўнаватая істота. Худзенькая дзяўчо з галавой заматанай белай хусткай так, што адны вочы відаць, і тыя апушчаныя. Дзяўчо паставіла перад панам Гервазіем збанок з вогкім напоем, і лёднік адразу вырухнуўся, прынюхаўся, сам жа зельнік. Пан Гервазій, расплюхваючы напой, бо рукі заўважна трэсліся, прагна выпіў. Аддыхаўся з палёгкай. «О, майстрыца ты, саклета! Як цябе яшчэ за вядьмарства не ўтапілі!» Амерыканец не заўважыў, як здрыгануліся пры гэтых словах бацька і дачка. А вось лёднік нахмурыўся і важка прамовіў прафесарскім тонам. «Гэта ўсяго толькі адвар на аснове кары белай вярбы, я сам такі рыхтую. Я не памыліўся, панна Саклета». Дзяўчына спалохана падняла вочы, быццам бліснуў чорны агонь, пачырванела і прамовіла ціхенька. «Так, літасцівы паня, а яшчэ...» Ці дазволіць ваша мосць? Хачу запарыць зёлкі для слугі, што э, з хворай пячонкай. Нічога небяспечнага, э, асінавая кара, пырнік і сабачая мята. А то ён так стогне. Слуга ваш. А крапіву? Сурова папытаўся доктар. А так-так. Так, літасцівы пане. І крапіву дадам, і э, эгаузетум арвэнце. Апошнія словы на лаціне млынароўна прагаварыла зусім ціха, зноў панурыўшы галаву. Доктар зацікаўлена хмыкнуў. «Ну?» «А хвощ палявы навошта? Ён жа ад нырак!» «А ў спадарах ведара ныркі таксама не ў парадку», – прашаптала Саклета. «Ну, яшчэ б! Столькі гарэліцы выждлуптваць!» за сваё нядоўгае жыццё прабурчаў лёднік уважліва вывучаючы аблічча млынароўны і раптам узняўся ўвесь свой немалы рост выпрастаны нібыта рыхтаваўся ісці на лекцыю ну што паказвайце мне сваю лабараторыю калега дзяўчына паглядзела на віленскага прафесара так багавейліва быццам той спусціўся за блокаў. У мяне ж так э, толькі зёлкі. Вядзьмачка яна слынная, выгукнуў амерыканец. Яна мне абяцала плакун травы дастаць, якая дапамагае па моры плаваць. Нямашыка такой травы, ваша мосць, з ціхім адчаем прагаварыла дзяўчына гэта казкі. <laughs> Вось адсцябаю добранька, адразу казка зробіцца явай. Рыкнуў Агалінскі, але не страшна. Відаць, лавіў на салоду ад таго, што перастала балець галава. Дзяўчына ўпала на калені, сціснуўшы тонкі рукі. Ваша мосць, літасцівы пане, я ж толькі з малітвай, ніякага чараўніцтва, са святой параскевай і панцялеймонам пакутнікам, шаптала вядьмарка, кідаючы налёдніка ў мольныя позіркі, быццам запрашала не верыць злым словам. Пранціш, аднак, цалкам мог бы паверыць, што справа нячыстая. Млына роўна ніяк не была падобнай да звычайнай мужычкі. Вялікія вочы, тонкія рысы твару, вузкія запясці. Зусім не прыгажуня. Так, — верабейчык але нешта ў ёй такое ёсць да таго ж падобна пісьменная і чытала вучоныя кніжкі але калі дзяўчына павярнула галаву да лёдніка пранціж здрыгануўся З-пад белай хусткі, якой дзяўчына ўпарта прыкрывала твар, паказаўся агідны ярка-чырвоны нараст. Нібы п'яўка, што прысмакталася да шчакі, ад подбароддзя ажно да куточка вока. Вядзьмарка холодам працяла пранціша, і ўсе прагрэсіўныя перакананні, выхаваныя асабіста лёднікам і навукай акадэмічнай кудысьці падзеліся і захацелася проста па дзіцячы скрыжаваць пальцы, ад сурокаў. Лёднік між тым адным загадным рухам падняў дзяўчыну з падлогі і пайшоў з ёю на варыўню. Яшчэ адна лялька аўтамат з загадкай раздражнёна падумаў студыёзус, які ведаў прыхільнасць лёдніка да народных талентаў. Доктар Упарта займаўся асветніцтвам усялякіх падазроных знахароў, казаў, што трэба хаця б трохі паменшыць шкоду ад забабонаў і невуцтва. Чытаў бясплатныя лекцыі шаптухам павітухам раздаваў лекі, якія магчыма выплюхваліся на зямлю за першым жа кутом. Панагалінскі пацягнуўся як сыты кот: гэй! Еўхім, рыхтуй ложкі і якую-небудзь гісторыю перад сном паслухаць, дай пастрашней! У цябе ж досвед зносінаў з нячыстай сілай багаты, а? Праўда? І абыякава дадаў, гледзячы, як палахліва кланяецца скасабочаны млынар. Ды што ж вы ўжо з саклетай такія пужлівыя сталі? Неспакойна ў нас тут, пане, нерашуча прамармытаў млынар, хаваючы вочы. Людзі, людзі, у лесе з'явіліся, вясковых з толку збіваюць, чуткі ўсялякія пра нас з дачкой пайшлі. А Што ты чорную карову пад колам млына утапіў, да? Насмешна прамовіў амерыканец, альбо з вадзяніком такога піва наварыў, што... Чтоб пеною поплавы заліло. Млынар, аднак, нават не паспрабаваў усміхнуцца, моўчкі паставіў перад гасцямі гліняную талерку з мочанымі яблыкамі і сышоў рыхтаваць ложкі. З варыўні даносіліся галасы нізкі, патрабавальны лёдніка і тоненькі саклеты, у якім усё выразней чуваліся ноткі захопленасці, нібыта ў лясным промні зляталіся танчыць кволы залатыя мятлушкі. У размове пачалі сустракацца лацінскія тэрміны, прафесор вучыў, як якая трава завецца на мове навукі, папраўляў вымаўленне млынаркі, якая невядома дзе нахапалася медыцынскіх ведаў. Вось паскуднік. Нават такой пачваркі не пра мяне скрозь зубы ненавісна прасычаў пана Галінскі. Аднойчы, чы... Я з расамахай сустрэўся чорнай такой калматай у валасах дохлыя рыбінкі. Дык гэты чарнакніжнік і на яе б, напэўна, паквапіўся. Пранціша чуў, як зашумела ў вушах ад гневу, Галінскі дагэтую раздражняў яго тут. Пан Ервасій заўважыў гневны позірк суразмоўцы і таксама зацяўся як сабака, якому ў нос патрапіла сасновая шышка. Пан не верыць, што я сустракаў расамаху і пацягнуўся да таго кута, дзе яны склалі зброю. Францішу страшэнна закарцела адказаць нешта дзёрзкае. Словы так і пяклі язык. Але пракляты доктар недарэмна столькі гадоў змагаўся з вогненным тэмпераментам свайго вучня, таму што замест цалкам шляхецкага ўчынку ўскінуцца ды выклікаць на двубой, Рантіш падумаў, Что станется с пани Соломеей, с маленьким Олесем, с млынаром и млынаровной, на вачах яких забили їхняга пана? Про тое, што пан можа сам яго забіць, студыёзус нават на трэсачку не задумваўся. Слова шляхціца, закон, ваша мость, урэшце дамовіўся з сабою, пачціва адказаў стадыёзус. Няхай жа пан распавядзе пра сваю дзівосную сустрэчу з пачвары расамахай. Амерыканец падазрона зіркнуў на русявага блакітнавокага студыёзуса і пацягнуўся па свой нататнік – На, варив нільодник, читав млинаровні з червоним наростом на твари занудливою лекцію про гігієну і тлумачив, які сродки ні в яким разі вживать нельга, хоча б лікували їми бабулі, прабабулі. У боковой прибудові шаргатів млинар, рихтуючи покой для високих гостей, храплі дісті у камори на усе заставки фурмани хвелька. А чого чакать? Пакуль паны нагамоніцца, так што не лёс быў хвэльку адведаць адвару саклеты занятай лекцыі віленскага прафесара. І толькі млын маўчаў. Ягонае кола было спыненае волей часовага гаспадара. І паміж жорнаў пакутліва чакала смерці, апошняе недамолатае зерне. І калі пранціш выпадкова не зірнуў за вакно, знуджаны байкамі амерыканца, бяду заўважылі б толькі, калі стукнецца ў вароты з боку далёкага лесу набліжаліся, мітусіліся, агні. Млынар сутаргава ўздыхнуў, як жаўнер, якому папала пад сэрца стрыла. І ён усвядоміў, што памірае. «Камон!» – прошептал Яухим непослухмянными вуснами и зажагнался, зашептал молитву. Ягоная дачка просто глядела на енчыкі вялізнымі безнадзейнымі вачыма, і пранцішу падавалася ў прытімку, што нарас на яе шчацэва рушыцца, як жывая п'яўка. Агні набліжаліся – пачуліся аддалены выкрыкі на двары нарэшце забрахаў сабака што гэта за гіцалі сурова запытаў галінскі углядаючыся ў цемру разбойнікі частка лясных частка з вёскі прамармытаў млынар гразіліся колькі дзён калі пошасць у вёсцы не скончыцца саклету заб'юць А нам куды падзецца? Не схаваюся, адсочаць. Дачушка толькі зёлкамі лячыла. Што за пошасць? строга ўдакладніў лёднік. Сверп ваша мосць. Нападнікаў, мяркуючы па паходнях, сабралася дзясяткі са два. А калі пранці, што я сёй з кемішу кінуўся да другога вакна, выявілася, што і з таго боку набліжаецца тузін. Цяпер было зразумелым і адсутнасць наведнікаў на млыне, і тое, што разбегліся ўсе млынаровы памагатыя. Ха, да я зараз гэтых бунтаўнікоў, ха-ха, як хмызы пакладу, ха бушаваў амерыканец. Нас шасцёра, калі слух палічыць, э, пораху хапае зараз я ім учыню бунт. Яўхім, кліч майго фурмана, зброю даставай, якая ёсць, перастраляю гадаў. А Галінскі шабляй у адной руцэ, з пісталетам у другой кінуўся на двор, За ім у восеньскую зорную ноч зоражно гронкамі звісалі вылецелі пранціж і лёднік. Прафесар утрымаў Агалінскага, які ўжо быў гатовы страляць ва ўсё, што рухаецца. Ваша моць, гэта не проста халопы, якія разбягуцца ад стрэлу. Гэта людзі спалоханы да таго, што перасталі баяцца смерці. Яны ўзброеныя віламі і косамі, супраць якіх нашыя шаблі як трэскі. Дазвольце я на пачатку з імі перагавару. Не даводзілася падчас пошасцяў сустракацца з натоўпамі паляўнічых на ведзьмакоў. Пан Гервасій грэблява страсянуў сябе руку доктара, як быццам гэта быў гідкі павук – Без твоёй парады абыдуся, баязлівец. Гэта не парада ваша моць. Гэта адзінае разумнае выйсце. Рэзка заявіў лёдніка, не чакаючы выбуху гневу ад суразмоўцы, выйшаў за браму і гукнуў назад. «Зачыняйце і не высоўвайцеся! Не страляць, пакуль не дам знаку!» Чытаў спалоханыя малітвы хвелька, яму дапамагаў млынар. Пранціж прыпаў да шчыліны між дошкамі, цэлячыся са стрэльбы ў прыхадняў. Доктар стаяў, скрыжаваўшы на грудзях рукі падманліва спакойны. Людзі з паходнямі, узброеныя хто чым, спыніліся перад ім. Наперадзе быў худы высокі мужик з запалымі светлымі вачыма, якія гарэлі фанатычным агнём. Аддайце нам вядзьмарку. Вы ведаеце, што нападаеце на самога пана Гервасія Агалінскага, які спыніўся ў гэтым доме. Спакойна спытаўся лёднік – Ягалінскі пацвердзіў сваю прысутнасць градам выкшталцонных праклёнаў, сярод якіх самым прыстойным было «Дзеці каросливай сучкі!» Супраць яснавяльможнага пана нічога не рабіць му. Высокі мужык, нібы ў пацвярджэнні слоў, стукнуў зямлю сваімі вілами, што смешным чынам прыпадабнялася мажардомскаму стуканню жазлому паркет на знак пачатку балю – Але мы не хочам, каб вашыя мосці тую вядзьмарку звезлі і нашы людзі ад гейных сурокаў змарнелі. Пана Галінскі наш гаспадар і суддзя, вось няхай тут жа і асудзіць пачвару, а мы прысуд выканаем. Натоўп за ягонай спінай загуў. Некалькі чалавек, які правадыр відавочна адрозніваліся ад звычайных змарнелых халопаў, замест сярмягаў, вывернутыя поўсцю наверх кажухі за паясамі шаблі, лясныя людзі. З гэтымі дамовіцца цяжка. Чаму вы вырашылі, што саклета вінаватая ў пошасці? А хто яшчэ? Выгукнуў адзін з мужыкоў узброены звычайнай сякерай. Яна чараўніцтвам з дзяцінства жыве. Сам бачыў, як чорнага кота пад колам лына кідала. А як дала зёлак маёй жонцы, дык тая праз тыдзень плямамі чырвонамі пайшла. Я а, а, а, а тады і я і ўся вёска. Мужык тыцнуў пальцам сабе ў твар, дзе сапраўды красавалася раздрапаная ды крыві ляма. Музыка Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.